Aš atiduodu savo gyvenimą į jo rankas. Tai yra jo plane. Aš atiduodu savo gyvenimą į jo rankas. Visa yra jo valdžioje. Taip viešpatė. Visa yra jo valdžioje. Jis suteikė nuraminimą mano sielos gelmėje. Ačiū viešpatė. Visa yra jo valdžioje. Dėkokite viešpačiui. Atsiverskime antrą laišką Timotiejų šį vakarą. Antras Timotiejui, pirmas skyrius, penkta eilutė. Ar tai ne privilegija, kad galime būti susirinkę Dievo namuose, Dievo žodžio globoje? Pamastykite, draugai, jeigu tai nebūtų Dievo malonė, ant to ženklo galėtų būti užrašyta Happy Valley Kristaus bažnyčia, Happy Valley Baptistų bažnyčia, dar kokia nors. Bet iš Dievo malonės mes galime stovėti čia, šį vakarą, ir mums nevadovauja denominacija, mums vadovauja viešpas Jėzus. Amen. Atidžiai pasiklausykite šių rašto vietų. Paulius tai sako Timotiejui. Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje, Loidėje, tavo motinoje, Eunikėje. Ir esu įsitikinęs, gyvena ir tavyje. Pasiklausykite, Paulius tai sako Timotiejui, o jis yra pamokslininkas. Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, tai reiškia nuoširdus tikėjimas, nesumaišytas su melu, pagieža, netiesa. Tai yra tyras tikėjimas, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje tavo motinoje eunikėje ir esu įsitikinęs gyvena ir tavyje. Žinote ką? Kai aš skaitau tai, tai duoda man viltį ir drąsą žinoti, kad mes kaip tėvai ir seneliai Yra kažkas, ką mes galime padaryti. Kai jūsų vaikai nusisuks nuo tiesos, tai nereiškia, kad tai išeis iš jų širdžių. Atkreipkite dėmesį, kaip jis atseka atgal iki senelės ir motinos. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną. Pasiklausykite atidžiai, kad tu vėl uždegtum Dievo dovaną. Ir štai yra Dievo pašauktas vyras, kuris pats į save tos dovanos neįdėjo, tačiau jis turi gebėjimą uždegti tą dovaną. Pasiklausykite žodžio uždegti reikšmę, užkurti, uždegti asmens protą kad jis įsilepsnotų. Stiprybė, jėga, uolumas. Taigi šioje vietoje Paulius sako šiam pamokslautojui, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimu. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasę, bet jėgos meilės ir savitvardos, anglų kalboje sveiko proto dvasia. Žodis savitvardos reiškia įspėjantis arba raginantis būti sveiko proto, savitvardoje ir savikontrolėje. Jeigu yra tokia karta, kuriai reikėtų būti savikontrolėje, susivaldyme, patikėkite draugai, tai yra ši karta, kurioje mes gyvename. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasę, bet jėgos, meilės ir savitvardos, sveiko proto dvasę. Pavartotas graikiškas žodis savitvarda reiškia blaivą protą, išmintingas ir taktiškas žmogus, būsena, kuri yra įvardėjama kaip esanti protė, tinkamai subalansuota geromis įtakomis, proporcijomis ir santykiais su tolimesniu jauduliu, su viskuo, ką individas bedarytų, tai bus nuosaiku, sveiko proto. Jis yra susivaldymė, savikontrolėje. Šetonas bandys tave ir mane įtikinti. Aš negaliu savo padėti. Tai yra melas. Hebrajams 8 skyrius 10 lūtė. Štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslinkus anoms dienoms. Atsiminkite, tai yra naujoji sandora, kai nuotaka pasirodo laikotarpyje malonė yra išliejama, Sako viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų protams, anglų kalboje, patalpinsiu įstatymus jų protuose ir juos įrašysiu jų širdise. Ar širdies nepakanka? Akivaizdu, kad ne. Jeigu Dievas patalpins savo įstatymą mano prote, man jo reikia toje vietoje. Pažiūrėkite, koks skirtumas. Jis patalpins įstatymą prote, bet įrašys jį širdyje. Matote, jeigu jis įrašo, tai mano širdyje, tai yra užanspauduota ten, to negalima bus atimti ar pamesti, bet kai tai yra patalpinama protė, tai galbūt pasidės, pasimes, reikės vėl iš naujo patalpinti, padėti, vėl ir vėl. Ar suprantate? Kodėl? Nes jūs kovojate su tiek daug problemų, šetonas bando kitus dalykus padėti, patalpinti į jūsų protą, bet Dievas sako, aš pasirūpinsiu tavo širdimi, vienas iki visam laikui, aš įrašysiu ten tai šlovė. Aš tiesiog jaučiu, kad mes turėsime gerą susirinkimą šį vakarą. Šlovė. Aleliuja. Palenkime galvas. Viešpatė Jėzų, mes taip mylime Tave šį vakarą, Tėve. Mes tiesiog dėkojame Tau už Tavo gausią malonę, kuri yra mums duota. Aš noriu padėkoti Tau šį vakarą už Tavo didžią tiesą, kuri yra mums duota šią dieną. Mes gyvename tokią dieną, kai yra tiek daug bėdų, lygų, painiavos. Viešpatė dauguma žinio žmonių, jie yra pasimetę, jie nežino, ką daryti, kur eiti, jie nebežino, ar jie tiki žinia. Tai yra liūdna būsena jiems. Bet viešpatė aš toks dėkingas, kad tavyje yra vieta, stabilumo vieta, stiprybės vieta. Viešpatė, jeigu tūkstantis kris vienoje pusėje ir dešimtis tūkstančių kitoje, Tai mūsų nepakeis ir neišjudins. Mes nesakome, kad mes to nejausime, mūsų tai nepaveiks, tačiau tai neišjudins mūsų pamato. Aš meldžiu, kad tu paimtumai savo žodį šį vakarą. Kalbėki mums, patepki mus. Tėve, tu matai, aš ruošiausi, su malda atidaviau visą save, aš meldžiu, kad tu padėtumei man pasitraukti į šalį. Jeigu aš pasakyčiau, ką nors šį vakarą, kas bus netiesa, kas pakenktų kam nors, užčiaupki mano lūpas viešpatė, tu, kuris užčiaupiai liūtų nasrus, aš tavo sunus, aš tikiu, kad tu gali ir mano lūpas užčiaupti. Padėki, kad iš mano lūpų išeitų tik tai tiesos išlaisvinimo žodžiai, kurie padėtų ir sustiprintų tavo žmonės. Duok jiems ausis, kad jie galėtų išgirsti širdyje. Jėzaus vardu aš meldžiu. Ir šventieji pasakė, Amen. Telaimonas Dievo šventieji, myliu šį vakarą viešpatie, tai branginu jūs. Dievo malonė mums. Atsižvelginti šias rašto vietas, norėčiau pamokslauti paprastą temą. Sveikas protas. Sveikas protas. Turint omenyje tai, ką perskaitėme, jeigu kas nors galėtų turėti pranašumą, dvasinį pranašumą, gebėti suprasti Dievo kelius, Dievo žodį. Iš tiesų, tai būtų nekas kitas, kaip patyręs, brandus pamokslininkas, nes jis ne vien tik turi šventąją dvasę atgimimą iš aukšto, jis taipogi turi dovaną, kuri duoda jam įžvalgą, dvasinį supratimą Dievo žodžio principų Tačiau, kai Paulius ruošiasi parašyti Timotiejui, jis pajautė, kad tai yra privalu parašyti Timotiejui ne tik apie atgimimo iš aukšto dalį, bet taipogi parašyti ir apie jo protą, kad Timotiejus žinotų, kad Dievas nedavė jam baimės dvasios. Atminkite, Timotiejus buvo daug jaunesnis vyras nei Paulius. Jis buvo daug jaunesnis nei kiti apaštalai, kurie buvo pašaukti. Jis niekada nebuvo susitikęs asmeniškai su Jėzumi, tad be jokios abejonės tai jis lėgė, kaip ir dauguma iš mūsų tarnautojų. Mes nebuvome su broliu Brankumu, jis mūsų asmeniškai nepaskyrė tarnystėj ir žinote, kaip kartais būna vyrai, kurie yra vyresni, jie nori panaudoti tai prieš tave. Jie sako, tu niekada niekada su juo nebuvai, tavęs teisingai neišmokė, tu niekada nebuvai prie jo kojų ir taip toliau ir taip toliau. Ir matote, jie tai laiko pranašumu. Tačiau aš nuoširdžiai sakau, kad jeigu aš būčiau tapęs toks, kaip kai kurie iš tų vyrų, kurie sėdėjo prie jo kojų, aš džiaugiuosi, kad aš nesėdėjau prie jo kojų. Aš džiaugiuosi, kad aš pažinau šį žodį prieškimu per daugybę metų. Ir aš nesakau to tam, kad pažeminčiau, ką nors. Aš dėkoju už tos, kurie buvo ten, kurie tebėra gyvi liudytojai, kurie nenaudojo to tam, kad pastatytų savo karalystę iš to. Taigi prieš Pauliui pradedant rašyti, laišką. Jis apgalvojo, kam galėtų reikėti to supratimo apie sveiką protą, protą, kuris bus kontroliuojamas. Žinoma, jis turės tai adresuoti pamokslautojui, kadangi kai pamokslautojas nagrinėja žodį, įvairūs dalykai gali patekti jo galvą. Dievo inspiracija, įkvėpimas gali įkvėpti žodžiu, mintis gali iš Dievo akivaizdos jį pasiekti. Taipogi iš velnio mintis gali ateiti. Taipogi jo paties mintis elektroniniai laiškai, kurio žmonės jam rašo, žinutės. Ir po visų šių dalykų jis pradeda pamokslauti ir kai tu klausaisi to, tu matai ir suvoki, kad tai ne Dievas. Yra tiek daug taip vadinamo prieškimų, kurie buvo pamokslauti šioje žinioje, jie tėra velnio melas. Žmonės pasigauna tą melą, paima tą citatą, na, sudeda kartu, bet man patinka, kad kai tai yra Dievo mintis, viskas eina iš vien nuo pradžios iki prieškimo. Tau nereikia padaryti, kad tai veiktų, tau nereikia išmesti tos eilutės dalies ar citatos. Viskas tiesiog veikia kartu. Taigi Pauliui norint perduoti tai Timotiejui tam, kad jis galėtų tai išreikšti, jisai žinojo, kad tai bus skaitoma ne vien tik tai pamokslautojų, Dievo šventieji tai skaitys busimuosiuose amžiuose jis pajautė, kad tai turės didelę vertę. Tai turės pasotinti protus tikinčiųjų, kad tikintysis turi turėti sveiką protą. Jis norėjo tai perduoti. Protas, kuris bus kontroliuojamas. Atminkite, kad dauguma tų žmonių pirmajame krikščionybės amžiuje, jie buvo kilę iš Graikijos, iš Romos, Ir tai darė jiems didelę įtaką. Jie buvo intelektualai. Jų mokslo su mūsų mokslu šiandien nepalygintum greičiausiai, tačiau tai buvo proto žmonės. Tai buvo išsilavinę žmonės, didus mokytojai, didus vyrai, jie buvo oratoriai. Taigi, dauguma iš tų tikinčiųjų, kurie atsivertė iš viso to, jie buvo intelektualai. Taigi, jie kovoja dėl to. Efeziečiams laiške matome, kad jie kovoja su skirtingais dalykais apaštalais, Korinto bažnyčioje kovoja, Filipiečių bažnyčia, Tesalonikiečių bažnyčia, septynios bažnyčios, kurioms buvo rašomi laiškai, jūs matote, kad nors jie yra atgimę iš aukšto, jie tebe kovoja su kūnišku fiziniu elementu, faktoriumi. Ir netgi po jų atsivertimo jie vis dar tebe kovoja su neatsivertusiaja dalimi, kuri liko juose. Paulius, žinodamas, be jokios abejonės, Dievas įkvėpė jį suprasti, kad buvo pasąmonės ligmo protė ir sąmonės ligmuo. Paulius, jis buvo pranašas, jis gebėjo įžengti į vizijų pasaulį. Ir ten, vizijų pasaulyje, jis žinojo, kad pasąmonė egzistuoja. Jis žinojo tai. Jis nevadino jos tuo pačiu pavadinimu, kaip mes tai vadiname šiandieną, bet jis žinojo, kad jie egzistuoja. Taigi jis suprato, kad jeigu nori būti geru Dievo darbininku, žmogus jis ne tik turi būti pašauktas, jis ne tik turi būti su šventąja dvasia, jis ne tik turi turėti dovaną, bet jis turi išmokti kontroliuoti savo paties protą. Jis turi gebėti kontroliuoti savo aistras, savo norus, viską, kas su juo susiję. Jis turi tai kontroliuoti. Tai nereiškia, draugai, kad mes kontroliuojame tai iki tokio ligmens, kad Dievas negali mūsų naudoti. Mes turime tai kontroliuoti iki tokio ligmens, kad šetonas negalėtų mumise naudoti to, kas dar nebuvo atgimdyta Dievo dvasios. Atkreipkite dėmesį, Dievas, hebrajams jis cituoja Dievą ir sako, kad Dievas norėjo patalpinti įstatymus jų protuose, o įrašyti juos širdise. Taigi mes matome pasidalinimą. Dalis bus patalpinta protą ir jis skirsis nuo to, kas bus patalpinta širdyje. Leiskite man jums tiesiog patikslinti, kad pasąmonė nėra siela. Pasąmonė yra ta proto dalis, 90 procentų tavo proto, kurie yra pasiekiami tik atitinkamais kanalais. Pasamoninė dalis nėra pasiekiama tokiu būdu kaip sąmonė yra visiškai kitaip sukurta. Dievas, mūsų didis tėvas, ją sukūrė tokiu būdu ir ją galima naudoti mūsų naudai, jeigu žinome, kaip tai daryti. Kai brolis Brankamas buvo čia, be jokios abejonės, dauguma žmonių, kai girdėjo jį kalbantį apie sąmonę ir pasąmonę, jie manė, kad jis buvo keistas ir kitoks, nes jis buvo laikomas mistiku, Bet kuriuo atveju, taigi kai jie girdėjo jį aiškinantį šiuos dalykus, aš įsivaizduoju žmonės. Jie mane, kad jis buvo labai keistas ir neįprastas. Mes galbūt manome lygiai taip pat šiandieną. Prieš daugelį metų šie dalykai buvo pasakyti, o dabar atrodo, kad Dievas nori, kad mes įžengtume į šį aišku supratimą. Tačiau žmonės žiūri ir sako, apie ką iš čia pamokslauja tas Reiganas. Tačiau tiesa turi neįprastą būdą – slipėti prieš akį, būti tokioje migloje, tokia paslėpta. Dievas įjungia šviesą ir tik tada tu gali ją pamatyti. Ir tai nėra kažkas ypatingo, ką tu pamatysi. Tai yra kažkas, kas buvo tavo prieš akiją viso laiko metu. Tačiau tu negalėjai to matyti, kol Dievas tavęs neparuošė. Ir kai Dievas tave paruošė, tu nieko kito daugiau matyti negali, kaip tik tiesa. Žiūrėkite, tiesiog padėkime pamatą žinios. Brolis Brankamas pasakė, dabar jeigu pastebėjote, pasąmonė yra ten, kur gyveni. Tai yra, kur tu pats gyveni. Atminkite, čia nėra kalbama apie Dievo geną, apie sielą, kuri atgimė iš aukšto, iš Dievo kvapsnio. Tai yra, kur tu, sąmonėje, pasąmonėje, šiuose pasauliuose, kur tikrasis tu, žmogus variklių skyriuje, gyveni. Atgimusieji iš aukšto turi tą sferą savo viduje. Ir tai yra Dievo sėkla. Atkreipkite dėmesį. Dėl šios priežasties žmonėms jiems yra sunku turėti tikėjimą. Čia viršui pirmąją sako, taip, aš turiu tikėjimą, bet žemai štai čia kažkas sako, tačiau tai ne tau. Ir štai čia yra žmogus, atsistojant platformos arba klausosi pamokslaujamo žodžio ir galbūt jis yra pamokslaujamas jų poreikio linkme. Dabar jiems girdint pamokslaujamą žodį, sąmonė priima tą žodį ir jie analizuoja, jis keliauja tolin. Smegenyse yra išskiriami atitinkami cheminiai elementai. Su ta informacija yra susijama atitinkama emocija. Informacija smegenimis keliauja atitinkamais kanalais, kuriuose po savęs paliks pėtsakus kitoms smegenų lastelėms. Kita kartą atėjus taip pačiai minčiai, ji keliaus tuo pačiu prieš tai eitų kanalu ir būdu. Būtent dėl to taip sunku sutvarkyti klaidas savo gyvenime, nes tai yra taip įtvirtinta giliai mūsų pasąmonėje. Asmo sako, aš turiu visą tikėjimą pasaulyje, aš tikiu, aš tai padarysiu, šlovė Dievui, aš tikiu. Tačiau žmogus giliai viduje, jis buvo užprogramuotas, kad tai ne tau, tu nepakankamai geras, tu neturi pakankamai tikėjimo, tu neturi tikėjimo šią savaitę, tu apvyliai Dievą, tu esi nusivilime, tai yra žmogus, kurio tu klausaisi. Žiūrėkite, jis sako, bet žemai štai čia kažkas sako, tačiau tai ne tau, tai yra kaip laivas plaukiantis per jūrą. Žmogus viršuje ant denio, pažiūrėk jį, pasakysi, kad jis valdo laivą. Ne, jis nevaldo laivo, laivą valdo žmogus esantis laivo pačioje, inžinierius. Dabar kas būtų, jei jis duotų ženklą, duotų ženklą esančiam apačioje, tiek tai mazgu į priekį, o žmogus apačioje priimtų nurodymą, tačiau pradėtų plaukti atgal, arba jis pasakytų suki dešinę, o nas pasuktų į kairę, jis viršuje negalėtų turėtų vairuoti. Žmogus esantis apačioje, viduje yra tas, kuris valdo laivo plaukimą. Taigi šis žmogus viršuje sako, aš tikiu, Dievas gydo ir aš tikiu, jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. O tavo pasąmonė apačioje sako, tačiau tai ne tau. Atkreipkite dėmesį, jūsų pasąmonė nėra išmokyta būti ateistu. Tai yra pasąmonė krikščionio apie kurią Brankamas kalba. Tai yra pasąmonė krikščionio, arba bent jau religingo žmogaus. Taigi jų pasąmonė nesako, nėra dievo. Kaip tu gali klausti tokio dalyko arba sakyti taip? Jų pasąmonė nėra išmokyta tokiu būdu negatyviu, tačiau jų pasąmonė yra išmokyta, kad tai yra galbūt tiesa, kad Dievas yra gydytojas, tačiau yra baimės, yra suklydimai, praeitis, vaikystė, visi tie dalykai, visa tai susirenka į vieną vietą ir padaro tokį žmogų pralaimėtojų. Taigi jie gali iš tiesų būti atgimę iš aukšto sieloje, nes atminkite, pasąmonė nėra siela. Tai turi pereiti per ją. Tikėjimas ateina iš girdėjimo, girdėjimo Dievo žodžio. Faktiškai, jie tai vadina kartojimo dėsniu. Tokiu būdu tu perprogramuoji savo smegenis. Kartojimo dėsnis. Tu girdi to tiek daug ir taip greitai, kad tai faktiškai aplenkia sąmonę. Galiausiai aš supratau, kodėl Dievas pašaukė mane pamokslauti 200 km per valandą greičiu. Kad pamokslaučiau tai taip greitai ir kartočiau tai taip dažnai, kad tai tiesiog aplenktų jūsų sąmonį. Jūs tiesiog sėdite, pakylate nuo kėdžių, o pasąmonė sako, taip, aš priimu tai, taip, taip, taip, taip. Atkreipkite dėmesį. O tavo pasąmonė apačioje sako, tačiau tai ne tavo. Taigi iš kur pasąmonė gavo šį mokymą? Iš kur pasąmonė to išmoko? Kad tai ne tau. Ji tai išmoko iš tavęs. Tu pats mokai pasąmonę. Pasąmonė, atminkite, negali mąstyti tokiu būdu kaip sąmonė. Ji yra laivo pačioje, ji negali matyti, liesti, užuosti, girdėti. Viskas, ką ji te žino, tai yra informacija, kuri yra pasiusta į ją iš sąmonės. Ji pradeda susijęti atitinkamai, jeigu tai yra emocija, kuri yra susieta su informacija. Kuo daugiau emocijų su tuo yra susijęta, kuo daugiau tu tuo tiki, tuo gilesnis pėtsakas yra paliekamas lastelėse. Šlovė Dievui. O, akivaizdu, o, kodėl tikri Dievo išrinktieji, kai jie tiki šiuo žodžiu, kodėl jie tiki, tu negali to iš jų išdeginti, tu negali atimti to iš jų, tai yra taip giliai tie pėtsakai juose to tikėjimo, kodėl, tai yra jų dalis. Tai nėra tik tai doktrina, teorija, tai yra dalis to, kuo jie yra, draugai. Taigi štai tu prabudai, Tau reikia kažko iš Dievo? Ar tiki, kad Dievas gali tai padaryti visiškai? Ar tiki, kad jis tas pats? Taip, aš tikiu visa širdimi. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Tačiau žmogus viduje sako, būk atsargus dabar. Tai gali būti tiesa, Dievas gali padaryti tai kažkam kitam, bet prisimink, tu visada suklysdavai ir suklubdavai. Tu esi nevertas to, tu nieko gero nepasiekiai. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, dabar jį padarysi taip, kad žmogus viršuje pasakys pirmin, žmogus apačioje pasakys pirmin, tada tu ir plauksi pirmin. Žiūrėkite, jei Dievas gali pasakyti, žiūrėkite, kokia harmonija, vienybė, jei Dievas gali pasakyti, aš esu viešpats, kuris tave išgydo, tavo sąmonė pasako, aš esu viešpats, kuris tave išgydo, tavo pasąmonė pasako, aš esu viešpats, kuris tave išgydo. Tai nejaugi išorė gali pasakyti tai, sutikti su Dievu ir tai vis tiek neišsipildys, broli Džimai, taip, tai neišsipildys, kol pasąmonė nesutiks taipogi. Ar tai negalinga? Čia tai bent. Ačiū viešpatė. Pasąmonė pasako, aš esu viešpats, kuris tave išgydo, tada tu plauki pirmin. Tačiau kai Dievas pasako, aš esu viešpats, kuris tave išgydo, ir sąmonė pasako, aš tikiu, kad taip ir yra, tačiau pasąmonė pasako, Ar tu esi gerai įsitikinęs tuo? Jei net nereikia sakyti, kad tai netiesa arba kad tai nerealu, tai niekada neįsipildys, viskas, ką jį te pasako, yra, ar tu įsitikinęs, iš kur jį gauna šią informaciją. Tu pats maitinai šią informaciją vėl ir vėl ir vėl. Nepalyginamai su sąmonė, kuri gali būti susirinkime, gali būti perkeista, gali pradėti mąstyti kitaip, pasąmonės taip greitai neperkeisi, nes daugybę metų tu jie maitinai tą negatyvę informaciją. Šlovė Dievui. Ar tu esi gerai įsitikinęs? Taip, tu niekur. Pasiklausykite, vaikai, Įdomu, ar ne būtent šioje vietoje yra dauguma žinio žmonių. Mes turime visas citatas, kasetes, mes galime cituoti kaip iš kulkos vaidžio, bet tiesiog plaukiame aplink, aplink, aplink ratų žinios uoste. Žmogus viršuje šaukia, šlovė dievui, mes plaukiame iš čia. Žmogus apačioje sako, ne, niekur tu neplauki, nes aš neplaukiu, nes aš bijau. Aš niekur neplauksiu. Sako Dievas, plaukiame į šiaurę. Žmogus ant denio sako, plaukiame į šiaurę. O žmogus apačia sako, aš niekur neplauksiu. Man pasakė, kad jūros yra žiaurios, ten audros kyla baisinės. Aš niekur neplauksiu, aš bijau. Taigi jis tiesiog suka laivą ratu. Aplink, aplink, Dievas pasiuntė pranašą. Aleliuja, šlovė Dievui. Taigi tiesiog plaukia ratu, ratu, ratu, ratu, ratu. Nežinau kaip jums, bet man jau blogo nuo to. Tai tas pats, kaip plaukti kruizinę kelionę su kruizu. Tavęs paklaustų, kaip tau patiko kelionė. Ai, mes niekur neplaukėme, tiesiog ratais plaukėme aplink uostą. Nori pasakyti, sumokėjai 700 dolerių už 7 dienas ir plaukėte ratais. Kodėl? Nes variklistas niekur neplukdė laivo. Tu taip supiktum, tu paduotum į teismą tą kruizą, tu atvestum juos į teismą, kodėl tu ant savęs taip nesupyksti, kodėl tu savęs netvedi į teismą ir nepasakai laikas atsistoti prieš teisėją, laikas gauti išlaisvinimą. Mes išplaukėme iš šio uosto. Aleliuja. Bet žinoma, yra lengviau likti ten, kur esame. Brolis Branhamas sako, tu tiesiog plaukioji ratais. Matote, privalai padaryti, kad abu veiktų iš vien. Čia čia ir čia. Visi darnoje, tada gali plaukti pirmin, tuomet niekas negalės tau pastoti kelio. Ar galite įsivaizduoti? Niekas. Ar jūs suvokite, kai kurie iš jūsų atsiliekate tik tai vienu etapu nuo buvimo nesustabdomų krikščionių. Ar galite įsivaizduoti atsilikimą vienas etapas nuo buvimo nenugalimu? Kad nesvarbu, ką šetonas bedarytų, jis nieko negali tau padaryti, kad tave sustabdytų. Viešpatė pasigailėki. Vaikai, aš nekalbu apie naujus automobilius, namus, aš kalbu apie gyvenimą, žodžiu. Mes juk turime pažadus, turime žinę valandos, ar ne? Brolis Kipai, ar gali būti, kad esame taip arti? Atsilikę vienu etapu nuo buvimo tokio tipo krikščionimis, kai brolis Brahmas pasakė, kad kai tu nubundi ryte, šetonas nežino, ką su tojimi daryti. Broli Doni, tu sakai, ar mes daugiau nebesirksime? Aš to nesakau. Ar tu sakai, kad neturėsime bėdų? Aš to nesakau. Aš sakau, kad su savo bėdomis jūs turėsite pergalę. Savo lygoje jūs gausite išlaisvenimą. Audros metu bus taika. Audra nustos būti dominuojančių dalykų Pergalė taps dominuojančių dalykų. Audra te bus instrumentas, kuris tave privedė prie pergalės. Bet priklauso, kaip tu į tai žiūri. Pamokslas, kodėl mes ne denominacija. Ir tuomet, kai jūs leisite savo tikėjimui išsekti, kad pradėtumėte tikėti, tuomet leiskite veikti savo pasąmoniai tada Dievo tikėjimas tai patvirtins. Ir jūs iš karto pajudėsite pirmin, suprantate, nes iš jūsų tikėjimo bus mažai naudos. Tai taip žaidžia mūsų jausmus. Nes iš jūsų tikėjimo bus mažai naudos. Jūsų pasąmonė turi judėti tą pačią kryptimi, kaip ir jūsų tikėjimas. Ir tuomet ateina Dievo tikėjimas ir visa tai patvirtina. Ar jūs matote, draugai, Dievo tikėjimas negali veikti už mūsų sąmonės. Aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu. Dievas žino, kaip tai paviršutiniškai yra. Sąmonė pasakys, aš išgydyta šį vakarą, už mane pasimeldė, rytoj ryte simptomai sugrįžta, sąmonė pažiūri į simptomus ir tikėjimas išgaruoja. Tačiau kadangi pasąmonė yra giliai variklių skyriuje, ji nemato simptomų. Amen. Pasąmonė yra apačioje. Ji nežiūri į audrą, ji nežiūri į bangas. Viskas, ką jie žino, tai yra tai, kuo tu ją maitinai, ką tu jai sakei. Viešpatė Jėzau, padėki mums, tėve. Žiūrėkite, jūsų pasąmonė turi judėti tą pačią kryptimi, kaip ir jūsų tikėjimas. Ir tuomet ateina Dievo tikėjimas. Ir visą tai patvirtina. Bet jei tai jūsų tikėjimas, o taip, dabar aš tai gavau, o net jūsų pasąmonė traukėsi atgal, sakydama, nežinau, ar mane tai paveiks. Iš kur tai kyla? Ji girdėjo tave sakantį tą patį vėl ir vėl ir vėl. Ji girdės tave, jeigu tu nusipirktum ventiliatorių kabinamą prie lubų, pakabintum jį, po trijų dienų jis nukristų arba sulūštų. Tavo pasąmonė girdės tave sakanti, taip gali nutikti tik tai man, daugiau niekam. Matote, jūs ilgą laiką galvojate, kad tai nedaro žalos. Ar jūs suprantate, ką jūs darote? Jūs maitinate tai savo pasąmoniai įvaizdį savęs pačio. Tada, kai jūs ateinate į bažnyčią, jūs girdite mane ar kitus tarnautojus pamokslaujančius Evangelijos tiesą, jumise iškyla tie patys dalykai per tą vaizdinį suformuotą savęs. Bet matote, mes žinio žmonės tokie kitokie nei visi kiti. Mes nebe žmonės daugiau iš tiesų. Leiskite man jums kai ką pasakyti. Jeigu nevalysite dantų, jie smirdės. Jeigu nesimaudysite, dvoksite kaip gyvulys. Mes turime žmogišką dvasę, turime pasąmonį, mes lygiai tokie patys kaip kiti. Vienintelis dalykas tai yra Dievo malonė, kuri daro skirtumą. Teisingai. Įsivaizduojate, mes pradedame maitinti visus šios dalykus pasąmoniai. Ir tai nebūtinai tai, ką jūs garsiai sakote. Tai yra tai, ką jūs mastote, be sakymo. Tai pasako, kas tu esi. Tai yra, kai aplinkybės skirtingos, įvykiai. Jūs galbūt juose nesakote nei vieno žodžio, nes jūs manote, kad jūs pozityvūs esate. Visgi tai nėra taip, kaip turėtų būti. Tai yra, ką jūs mastote, neištardami nei vieno žodžio apie savo žmoną, apie vaikus. Tai, ką šis žmogus masto apie šią situaciją, kai jis žiūrės į jos scenarijų, sakys, o Dievas padarys kelią, Dievas duos kelią, tai ponė, aleliuja, aleliuja. Čia lūpos tik tai. Bet giliai viduje tu mastai, iš tiesų, ar tai bus, ar Dievas tai padarys, o ne, aš tikiuosi, jis tai padarys, o, o, o, Ir visą tai tu atsineši į bažnyčią, tu atsisėdi savo mėgstamame suoliuke, tu girdi mane pamokslaujantį, tai patenka į tavo sąmonę, tai yra išanalizuojama, tačiau jokio pokyčio nėra, nes tai pateks į pasąmonę, o pasąmonė į tave žiūrės tokiu būdu, kaip kad kai tu buvai toje situacijoje su ventiliatoriumi, į tave laikys nevykeliu ir žodžio atžvilgiu. Atminkite, pasąmonė neturi šventosios dvasios, sąmonė neturi šventosios dvasios tiek siela turi. Ar matote, kaip veikia pasąmonė? Ji apdoroja citatas tokiu pačiu principu, kaip ir bet kuriuos kitus žodžius. Taigi visi turime būti atgimę iš aukšto. Ar galiu tęsti? Žiūrėkite, klausimai ir atsakymai. Jūs tarnaujate Dievui su Kristaus protu. Matote, vidinė dalis. Vidinė dalimi tu tarnauji Dievui, tai pasąmonė, kurioje slypi tikėjimas. Aš noriu jūsų paklausti, ar dažnai jūs esantis čia žmonės, dauguma iš jūsų matėte, jūs tiesiog žinojote, kad kažkas įvyks. Rodės lyg tai būtų buvę neįmanoma, tačiau jūs žinojate, kad tai įvyks. Ar jūs esate tai patyrę? Tai yra tas tikėjimas. Tai veikianti pasąmonė. Šlovė viešpačiui. Įsivaizduokite, tai yra 1959 žmonės Branhamo maldykloje turbūt žiūrėjo, va štai taip, kaip jūs į mane. Aha, pasąmonė veikia, gerai. Atkreipkite dėmesį ir vėl. Dievo sutiktas kelias draugystiai. Taigi, jie mane, kad tai buvo, tikriausiai jūs galite tai pajausti besiartinant iš auditorijos ir aš dažnai tai jaučiu. Jie mano, kad tai telepatija, tačiau vis tiek pasaky, šlovinkite viešpatį. Bet visgi jie, širdise jie iš tiesų to netiki, matote, tavo vidinė sąmonė kalba garsiau nei tavo lūpos. Garsiau kur? Garsiau kam? garsiau nei tavo lūpos. Ar jūs matote, tai yra pasąmonė esanti viduje, tai apie ką iš tiesų mastai, tai yra ką šventoji dvasia pagauna ir atidengia. Oho. Būtent dėl to jie mane, kad jis buvo minčių skaitytojas. Būtent dėl to jie mane, kad Jėzus buvo minčių skaitytojas. Ir jis buvo, viena prasme, Nes šventoji dvasia tebėra minčių skaitytoja. Aš noriu, kad jį mano mintis perskaitytų. Aš noriu, kad jį nusileistų iki mano pasąmonės ir pasakytų, kas ten yra, kad aš galėčiau pasitaisyti. Žiūrėkite, ar jūs to tikite? Jėzus pažiūrėjo į minę ir suvokė, pagavo jų mintis. Iš kur? Iš pasąmonės. Matote, kai Jėzus suvokė jų mintis, tai nebuvo jų sąmonės ligmuo 10 procentų lietkalnio, kuris tuksojo virš vandens. Tai buvo ta dalis, kuri nuskandino Titaniką 90 procentų žemiau vandens paviršiaus. Taigi ten Jėzus suvokė jų mintis. O mes tikime Mozę, šlovė Dievui, mes tikime Dievo pranašu kiekvienu žodžiu jo. Jėzus pasakė, jeigu tikėtumėte Mozę, tikėtumėte manimi. Iš kur jis tai sužinojo? Jų pasąmonėje. Atkreipkite dėmesį, o man ši vieta patinka. Ką turėčiau padaryti dėl savo šeimos? Asmo, žinote, meldžiasi už šeimą, nori, kad šeima būtų išgelbėta. Naudokit tą patį tikėjimą šeimai, kuri naudoja ir savo pačiam. Pavesk juos viešpačiu ir tikėk visą savo širdimi, kad bus išgelbėtas. Nemastyk apie tai tik žemiškų mąstymų. Leiski, kad tai įkristų. Žiūrėkite, kas turi atsitikti. Leiski, kad tai įkristų giliai viduje į pasąmonę. Tada jie yra tavo artimieji. Jūs galite reikalauti savo vaikų išgelbėjimo nuo tos dienos, kai aš už juos pasimeldžiau uždėjęs rankas arba kai pašvenčiau viešpačių, bet pakol tai yra sąmonė, tai tvirtinanti, jie gal bus, o gal nebus išgelbėti. Bet jei tik tu leisi tam įkristi iš sąmonės į pasąmonės lygmenį giliai, jie yra tavo ir bus išgelbėti. O kaip pažinosiu, broli Donė, kad tai pateko į pasąmonę? Kai sąmonės ligmuo mato jos nusigrėžinčius nuo Dievo, ji netenka tikėjimo. Kai sąmonė nemato jų bažnyčioje, ji netenka tikėjimo, jį verkia ir visa tai. Tačiau, kai pasąmonė tai apčiuopia giliai laivo pačioje, ten nėra jokių langų. Ten nėra langų, kad matytų, kad jų nėra bažnyčioje. Pasąmonė tiki, kad jie ateis, nors jų dabar ir nėra. Dabar pereikime nuo žinios į medicininę dalį. Pasamoninis protas yra atsakingas už savaime sukeltus jausmus ir emocijas, kuriuos netikėtai išgyveni, patekdamas į naujas situacijas. Jeigu tu turėtum atlikti prezentaciją, tuomet visi baimės ir nerimo jausmai, kuriuos išgyvensi, iš tiesų, žiūrėkite, kas įvyksta. Iš kur tai kyla? iš tiesų bus pradėti ir kontroliuojami tavo pasimoninio proto. Sąmonės protas yra atsakingas už logiką, skaičiavimus ir visus veiksmus, kurie yra atliekami tau esant samoningam. Pasamoninis protas tavo kūne taipogi kontroliuoja ir kitas funkcijas, tokias kaip kvepavimas ir širdies plakimas. Ar jūs džiaugitės dėl to? Jeigu būtų kitaip, jūs miegodami mirtumėte. Tai yra paskirima pasamoniai. Žiūrėkite, kai pasąmonė yra išmokoma, kai jūs išėjote iš motinos iščių, kai seselė pliaukštelėjo jums, jūsų pasąmonė dar nebuvo išmokyta tuo metu, bet ją reikėjo mokyti, kvepavimo ritmas, visi tie dalykai, tai savaime įvyko, Ta mažytė tavo pasąmonė, ji pradėjo rinkti informaciją, veiksmus. Tu negalėjai nei vieno žodžio pasakyti, tu negalėjai nei vienos raidės perskaityti, bet tavo pasąmonė jau pradėjo rinkti informaciją apie ritmą, metodinius ritmus, visas operacijas, veiksmus, kurie vyksta organizme, kaip mažas kūdikėlis. Tu galėjai užmigti ir nesijaudinti, ar tu pabusi ar ne, nes pasąmonė už tave kontroliavo kvepavimą ir širdies plakimo ritmą. Ar dabar suprantate, kodėl brolis Brahmas pasakė, kad Jėzus vaikščiojo sąmonėje, nežinodamas apie tikėjimą? Kokio tipo krikščionimis mes būtume šioje bažnyčioje draugai, jeigu galėtume būti pasamoniniais tikinčiaisiais? Nežinotume, kas yra kritika, baimė, dalykai, kurie yra aplink mus negatyvus, kaip aš jums sakiau praeitą savaitgalį, būtume kominiai krikščionys. O, jeigu aš jie patekčiau, prašau, nežadinkite manęs. Amen. Neskubėkite manęs vežti į ligoninę, palikite mane, nes aš jau esu, kur esu. Aš atvykau jau į tą vietą. Nežadinkite manęs, jeigu aš galėčiau patekti į tokią vietą, kurioje aš nežinočiau, ką reiškia kritika, ką reiškia baimė. Niekados nebandykite manęs pažadinti, aš nenoriu vėl sugrįžti į šį pasaulį, kuriame tai jaučiu. Žiūrėkite, kaip tu gali programuoti savo pasamoninį protą. Kada informacija, apie vairavimą. Yra išsaugota tavo pasamoninėme prote, ji yra išsaugota kaip programa. Įsivaizduok savo protą kaip kompiuterį, o informacija apie vairavimą kaip programą, kuri gali būti vykdoma savaime, kada tik be prireiktų. Tas pats vyksta su daugybė kitų veiklų ir emocijų. Jei kas nors tave suerzino, įdėkta pykčio programa bus aktyvuota. To rezultatas bus elgesys, kurio vėliau gali tekti pasigailėti. Žinoma, aš suprantu, kad tai jums nenutinka. Tai tiems apgailėtiniams nusidėlėms, kurie transliuoja mūsų susirinkimą. Man net gėda, kad turiu pamokslauti tokius dalykus jums, šventieji, jūs maži angelėliai. Nežiūrėkite mane tokiomis akimis. Kai jūs supykstate, kai jūsų atsakas yra atitinkamas, žinote, tai įtvirtinta jumise, tai programa. Tu galbūt to išmokai, kai buvai 5, 4, 7, 15 metų. Ir tu elgiesi lygiai taip pat nuo to laikotarpio. Jūs tokie ramus, nesakote pamokslauk, broli, toliau, nei amen, nieko. Aš galėčiau duoti po pusantro dolerio už galvos linktelėjimą. Aš negalvau, kad jūs galėsite taip žemai nusileisti, kad nesugebėsite net galva palinksėti, jo labiau amen pasakyti. Taigi atkreipite dėmesį. Taigi, tai tampa užprogramuota mumise. Programuodamas naujas programas į pasamoninį protą gali išspręsti daug problemų susijusių su tavo asmenybė. Manau, kad daugumą iš mūsų reikia perkeisti, sutvarkyti. Būtent dėl to mes nesutarėme vienas su kitu. Šlovė. Pasamoninis protas mokosi pakartojimu, o ne logika. Tu negali savęs įtikinti atsisėdęs po susirinkimo pasamonėje. Tu sakysi, žinai, tai tiesa, ką aš girdėjau, man reikia nustoti tai daryti. Mano piktas charakteris, o aš atsimenu nuo pat vaikystės, tai man kliūdė, kokie bebūtų tavo problema, bėda. Man reikia nustoti tai daryti. Tu nuspręsi tai savo protę, kad tu tai padarysi. Išeisi iš bažnyčios ir kažkas tau pasakys kažką. Ir tu sureaguosi ir tavo atsakas bus lygiai toks pat kaip anksčiau. Bet aš jau nusprendžiau bažnyčioje. Viena tavo dalis tik tai 10 procentų tavo proto nusprendė. Logiškai tu nusprendi, tačiau viduje yra kompiuteris, kuris veikia pagal programą. Ji yra išmokyta veikti, reaguoti, atsakyti tokiu būdu. Žinote, tai yra panašu į tokius žmonės, kurie turi gebėjimą paspausti mūsų mygtukus. Yra kažkas apie juos tokio, viskas taip gerai sekasi. Ir staiga tu pamatai tą brolį bažnyčio, kuris paspaudžia tavo mygtukus. Buvo puiki diena. Tu taip laukiai bažnyčios, ir tu tiesiog privalėjai susidurti prieš bažnyčią su tuo broliu. Ir kaip visados, jis paspaudė tavo mygtukus. Žinoma, tai ne tavo kaltė, niekados tu nekaltas, tai tas brolis kaltas. Jis neturėjo kvailioti su tavo mygtukais. Taip tu manai. Tai jo kaltė, jis turėjo laikyti savo riebuluotus pirštus kuo toliau nuo mano gražiųjų mygtukų. Tačiau kartais Dievas leidžia, kad mūsų mygtukai būtų paspausti, kad tai parodytų, kad mūsų elgesių reikia pasikeitimo. Atminkite, kad Dievas negalės mums padėti tol, kol mes kaltinsime kitą žmogų. Ar tai tavo žmona, duktė, uošvė, kas tai bebūtų. Kai mes suvokime, kad turime poreikį, mes turime sutelkti dėmesį į save. Dieve, padėk man pasikeisti, padėk mano elgesiui, kad jis būtų perkeistas. Žiūrėkite, draugai, Mūsų elgesys gali būti toks nemalonus Dievui. Aš nekalbu apie gėrimą, paleistuvavimą. Tiesiog, kai esi sarkastiškas, kabinėjasi visados prie kitų ir būni pripildyta šventai dvasia. Tai taip slypi, tai palaidota tavyje. Dauguma žmonių yra tokie ir jie to net nesuvokia, kokioje būsenoje jie yra blogoje. Jie nesuvokia, kokie supuvę, koks supuvęs tas nusistatymas yra. Visi aplink tai mato ir vengia to žmogaus kaip maro. Tačiau jie tiek daug kartų tai darė ir jiems tai netrodo blogai. Praėjusį rudenį mes su keliais broliais vykome medžioklėn. Nuvykome į atitinkamą vietą, žinoma, ten buvo pasauliečių, kurie taipogi medžiojo. Ir aš manau, kad medžioklės metu aš išgirdau daugiau keiksmažodžių negu viso savo gyvenimo metu kartu sudėjus, o man jau 56, aš tik daug keiksmų negirdėjau, viešpate pasigailėkiai. Dienos pabaigoje aš jaučiausi taip, lyg tai man būtų reikėję vėl būti pakrikštytų, eiti prie altorius, kad mane vėl išgelbėtų, kad už mane broliai pasimelstų. Bet žinote ką, kai aš stebėjau tuos vyrus, aš suvokiau, kad jiems tai nieko nereiškia. Jie naudojo keiksmažodžius, kaip aš naudoju paprastus žodžius. Kodėl? Nes tai yra žodžiai, kuriuose girdėjo metų metais. Ir jiems netrodė, kad su to būtų kažkas negerai. Viskas buvo tvarkoje jiems rodės. Tai yra maistas, kuriuo jie maitinasi, tai yra jie gyvena tame. Bet mums, o, mes pavalgėme greitai ir bėgome nuo jų, kad nereikėtų būti jų tarpe. Kodėl? Nes mes negalime maitintis tą atmosferą, kurią jie skleidžia. Kiek iš jūsų sutinkate, kad keiksmažodžiai tai yra velnio kalba? Na tada taipogi turite sutikti, kad velnio kalboje yra šie žodžiai, religiniai kiksmažodžiai. Aš nesu geras krikščionis, aš neturiu daug tikėjimo, Dievas manęs nemyli, Dievas manimi nesirūpina. Tu keikėsi. Tu religingai keikėsi. Tu sakai didesnį melą, negu tie vyrai ten, kur medžioklėje buvo, kurie net netarnauja Dievui. Stebėkite, kaip tai veikia. Programuodamas naujas programas į pasamoninį protą gali išspręsti daug problemų susijusių su tavo asmenybė. Pasamoninis protas mokosi pakartojimu, o ne logika. Ar jūs galite suprasti, kodėl jums reikia išgirsti kai kurį pamokslaimą vėl ir vėl ir vėl iš naujo? Nes jūsų logiškame protė jūs sakote, aš jau tai girdėjau, bet tai yra sąmonė šlovė. Būtent dėl to jūs turite klausytis kasečių vėl ir vėl ir vėl. Žiūrėkite, dėl to tu gali įtikinti, ką nors tikėti kažkuo tiesiog kartodama savo argumentą vėl ir vėl, vietoj to, kad naudotum logiką. Kitas būdas, kurio matome, kaip veikia protas tarp sąmonės ir pasąmonės, yra toks. Pasiklausykite, kaip nuostabu. Kai suformuoji mintį, ją ištiria sąmonės protas kuris tuomet smegenyse pradeda siūsti elektrocheminius elementus. Elektrocheminiams elementams keliaujant smegenimis yra atveriami nerviniai takai, kuriais informacija pereina į smegenis. Informacijai keliaujant visose smegenyse, papildomose lastelėse yra paliekamas gilus pėtsakas su apdorojama informacija. Ar jūs galite įsivaizduoti, kai sėdite bažnyčioje ir gaunate prieškimą iš Dievo, Jis persmelkė jūs visais tais takais, vis daugiau lastelių sužino tą informaciją. Viešpate pasigailėki. Pažiūrėkite į tai. Kaipgi mokslas gali tikėti, kad mes išsivystėme iš beždžionės. Ir staiga vieną dieną kažkas nutiko genetiškai, kad pailga galva tapo tokia, kokia dabar yra lūpos toras suplonėjo ir visos kitos kūno dalis, ir staiga prisidėjo siela, kurios beždžionė neturi. Darvino teorijoje nieko nesakoma apie sielos patalpinimą į žmogų. Šlovė. Taigi štai Dievas sukūrė tai tokiu būdu, kad kai tavo galvoje yra mintis, yra išskiriami cheminiai elementai. Viešpatė pasigailėki, sveikas protas, kontroliuojamas protas. Aš norėjau tai padaryti prieš pradėdama šį vakarą, tačiau pamiršau. Norėjau įspėti šetoną, kad jis čia net nesirodytų. Atleis, kad nepaminėjau anksčiau, bet turėjau tai padaryti. Pasiklausykite. Elektrocheminiams elementams keliaujant smegenimis yra atveriami nerviniai takai, kuriais informacija pereina į smegenis. Informacijai keliaujant visose smegenyse papildomose ląstelėse yra paliekamas gilus pėtsakas su apdorojama informacija. Tuomet sąmonės protas pagal savaip suprastą informacijos reikšmę su ta mintimi susieja emociją. Taigi, jeigu tai yra kažkas, kas yra negatyvu, kažkas tavęs nemėgsta, nesirūpina tavimi, Dievas tavęs nemyli, nemėgsta, ir tu išgyveni šią atmetimo emociją. Ta emocija yra susijęma su informacija, kuri yra palaidojama tavo pasąmonėje. Galbūt tau kažko nenupirko, tėtis tau gailėdavo ledų, kokios be būtų buvusios tavo gyvenimo problemos. Tai buvo susijęta su emocijomis ir kai tu sėdi dabar bažnyčioje, tie dalykai vėl iškyla Tu sėdi, klausaisi apreikšto žodžio, Dievas yra čia, kad tau padėtų, išgydytų tave, išjudintų tave, tačiau pasąmonė sako, tu nesi pakankamai geras tam, ko klausaisi. Tu visados buvai atstumtuoju. Na, aš galbūt visados tokiu buvau, bet senajame gyvenime. Dabar aš turiu naują gyvenimą. Šlove viešpačiui. Viešpate Jėzau. Žiūrėkite, kas įvyksta tau tu sudėtingas žmogau. Pažiūrėk, kokį tėtis tave sukūrė. O, viešpatė. Tuomet sąmonės protas pagal savaip suprastą informacijos reikšmę su ta mintimi susiję emociją. Tai padidina minties vibracijas. Ir tuo metu yra įtvirtinamas įsitikinimas, Taigi štai, dabar tai pasikeičia iš minties, kai ji perina per protą, yra išskiriami cheminiai elementai. Viena lastelė, kita lastelė tą pėdsaką gauna ir dabar gimsta įsitikinimas. Garbė Dievui. Ačiū Jėzau. Šis įsitikinimas tuomet yra išsaugomas pasamoninėme prote. Šis įsitikinimas gali būti pagrystas tiesa, realybė arba melu. Matote priešingai nei siela. Pasąmonė gali priimti melą ir statyti kitus dalykus ant to melo, nors tai yra visiškai klaidinga. Siela neleistų to padaryti, jeigu ji yra atgimdyta iš aukšto. Atkreipkite dėmesį, įdomu, draugai, kiek mumise yra melo. Melo. Melo mūsų suvokime savęs pačių, kitų, Dievo, kiek melo pėdsakų yra paliktų mūsų pasąmonėje. Kai kas nors nutinka, pasąmonė nusprendžia, tačiau ji nėra atgimdyta iš aukšto. Na ką, šlovė Dievui. Kai kurie iš jūsų galite pasiruošti. Šį vakarą būsite išlaisvinti. Jeigu sėdėčiau neįgaliojo vežimėlėje, nusipirkčiau batus. Taipogi nusipirkčiau dar vieną porą šokiams. Šis įsitikinimas gali būti pagrystas tiesa, realybė arba melu. Tai priklauso nuo to, iš kur mintis atėjo ir kaip ji buvo suprasta. Šią informaciją sąmonės protas ateitie galės aptikti ir panaudoti tam, kad palaikytų arba atmestų bet kurias tolimesnės mintis, kurios bus įvestos į sąmonės protą. Kai sąmonės protas vėl priima tą pačią įvesti, tai yra pasąmonės darbas surasti ir pateikti tą informaciją, kuri jau buvo išsaugota anksčiau tada siūsti ją atgal susijęta su atitinkama emocija į sąmonės protą. Lygiai taip pat, kaip gauni tikrą Dievo žodžio prieškimą. Atrodo, o žmogau, tuoj susproksi. Ar pastebėjote, kai gaunate juos, jie tokie galingi, kiekvieną kartą juos girdint kažką išgyveni. Žinote kodėl? Nes tai yra kažkas tavo pasąmonėje. Atitinkama giesmė, kuri tave paliečia. Galbūt į tavęs taip nepalies 38 kartą, kai jos klausysiesi, bet vis tiek kažkas yra ypatingo su jais susieta, nes tai yra emocija tavo pasąmonėje. Ir kai tu ją ja, girdi vėl po daugybės kartų, prasiverš tą emociją, kurią išgyvenai pirmąjį kartą, nes jinai bus išsaugota atmintyje. Žiūrėkite, ką tai padaro. Ši emocija taipogi anksčiau jau buvo susieta su ta informacija – Tai pagal pateiktos informacijos dažnį sukels vibraciją. Taigi mano mintis, jūsų mintis, faktiškai keliauja dažniu. Jūs žinote tai, aš tikiuosi. Jie atrado dažnį, baimės dažnį ir meilės dažnį. ir visi mirtingieji išgyvena baimės dažnį. Tačiau su meilės dažniu yra kitaip, nes ne visi jį išgyvena. Ar jūs suprantate, tobula meilė, ją ne visi išgyvena. Tai yra nesąmonės ligmuo. Žinoma, jie mūsų nebandė patikrinti, ar mes turime ją, tą dažnį meilės, ar išgyvename. Paskambinsiu jiems ir paklausiu, ar norėtų mane patikrinti. Ir tada jie užsinorės mane mokslui panaudoti. Žiūrėkite, tai iš tiesų nėra sunkiai pasiekiamas procesas. Tai reikia darbo ir pasiryžimo. Pasiklausykite. Tai iš medicininio požiūrio sakoma. Taipogi nepakenks ir tikėjimo turėjimas. Privalai visados atminti, kad pasamoninis protas nežino skirtumo tarp to, kas yra realu ir įsivaizduojama. Ar jūs matote, kodėl mes, tėvai, turime būti tokie atsargus, kuo mes maitiname savo vaikus? Jeigu maitinate juos vaizduotės pasauliu, pasamoninis protas negali to atskirti tarp vaizduotės ir realybės. Jis nežino skirtumo tarp to, kas yra realu ir įsivaizduojama. Jis reaguoja tik į tai, kuo yra maitinamas. Štai kur nuostabus dalykas. Pasiklausykite. Teiginiai tai yra trumpos frazės, kurios yra kartojamos vėl ir vėl iš naujo. Pagrindinis teiginių tikslas yra programuoti tavo pasamoninį protą. Pasamoninis protas taipogi yra stulbinantis. Jis niekados nebejoja tavais nurodymais ir niekados neturi alternatyvių minčių. Pasamoniniam protui tinka viskas, ką sakai. Akivaizdu, kodėl šetonų nerūpi, kad mes esame žinios tikintieji. Jeigu mes tokiais esame tik tai sąmonėje, jis žino, kad mes nieko nepasieksime, tačiau jeigu tai pateks į mūsų sielą ir ištreniruos pasąmonę, o broli, tada sergėk į šetonę. Taigi kyla klausimas, kaipgi tada galime efektyviausiai programuoti pasamoninį protą. Pirma kliūtis, kurią reikia nugalėti, tai sąmonės protas. Tai 10 procentų viso tavo proto, kurį naudoji kasdienėme gyvenime, kad saveikautum su fiziniu pasauliu. Fizinis protas te sudaro tik 10 procentų Pamastykite, 10 procentų viso mūsų proto, nes jis saveikauja vien tik sąmonės ligmenyje. Jis yra linkęs perimti ir tirti viską, ką nukreipiame į pasamoninį protą, lygiai taip pat kaip dabar darote. Jūs tyrėte tai, ką aš dabar sakau, jūs bandote nuspręsti, ar aš tikiu tuo, ar ne, ar brolis Donis pamišo, ar jis išprotėjęs, ar kas. Jūs tyrėte savo sąmonėje. Jūsų pasąmonė priims tai apie šį susirinkimą, ką jūs jai pateiksite šį vakarą, ką jūs girdite Jūs pildote tai, ar jūs suprantate, ar ne. Jūs pildote tai, apie ką aš pamokslauju dabar. Atkreipkite dėmesį į tai. Fizinis protas te sudaro tik 10 procentų viso mūsų proto, nes jis saveikauja vien tik sąmonės lygmenyje. Jis yra linkęs perimti ir tirti viską, ką nukreipiame į pasamoninį protą. Ir jeigu šis nesutinka, o tai būna dažniausiai, jis tuomet ir toje vietoje atmestai. tai. Sąmonės protas dažniausiai priešinasi pokyčiui. Aš įsitikinęs, kad ši dalis jums neskirta tik tiems, kurie transliuoja. Sąmonės protas dažniausiai priešinasi pokyčiui, teikdamas pirmenybę tokiems dalykams, kokie jie yra. Laimėje ar nelaimėje. Būtent dėl to daugeliu žmonių pozityvus išpažinimai dažnai nustoja veikti. Daugelio pasamoninis protas tiesiog nepriima žinios. Dėl to turime iššūkį ignoruoti sąmonės protą, apeiti jį kad gautume tiesioginį prieimą į pasąmonės protą. Pirmiausiai teiginį reikia kartoti. Stebėkite, tai yra medicininis požiūris. Sakoma, ką tau reikia daryti. Viena mūsų sesė šią savaitę turėjo gimdyti ligoninėje. Kai nuvyko ten, jos daktaro nebuvo, taigi kitas atėjo, apžiūrėjo ir paliko ją gulėti. Ji kentėjo, gulėjo, kentėjo, Galiausiai jos daktaras atėjo, man atrodo, tai buvo sekančią dieną, daktaras atėjo ir pasakė, aš noriu, kad tu pradėtų mąstyti pozityves mintis, pagimdysime šį kūdikį. Kitas daktaras sako, reikia vežti į kritinį skyrių, tas daktaras sako, ne, aš noriu, kad tu mąstytum pozityves mintis, jokių negatyvių minčių, tu pagimdysi šį kūdikį. Vyras ir žmona pasižiūrėjo vienas į kitą išgirdę, tai sako, oho, mūsų pastorius apie tai pamokslavo. Ir žinot ką, ji pagimdė kūdikį. Jeigu ji pagimdė savo į kūdikį, aš manau, kad ir aš galiu savo dvasinį pagimdyti. Aš nepagimdysiu jo negatyviomis mintimis, aš ne nuotak, aš neinu į paėmimą. Aš turėsiu šį kūdikį pozityviomis mintimis, aš nuotaka, aš išrinktasis, aš daugiau negu nugalėtojas, aš daugiau negu nugalėtojas. Štai tokiu būdu aš pagimdysiu kūdikį Jėzų savyje. Atkreipkite dėmesį, ką jie sako, ką reikia daryti, kad patektum į pasąmonę. Pirmiausiai, teiginį reikia kartoti arba išgirsti jį tiek daug kartų, kad sąmonės protas negalėtų jo sustabdyti ar atmesti. Oho, viešpatė pasigailėkiai, išgirsti pozityvius Dievo dalykus tiek daug kartų, kad sąmonės žmogus būtų tiek nustelbtas, kad jis negalėtų nieko nei atmesti, nei sustabdyti. Kitas būdas tai yra vartoti teiginius tuo metu, kai sąmonės protas yra mažiau aktyvus, o bendras protas yra žymiai imlesnis. Pasiklausykite, tam tinkamiausias metas yra prieš pat miegą ir vos tik pabudus. Teiginių kartojimas iki pat užsnudimo yra labai galingas. Panašu į šventuosius prieš mirti ligoninėje, kai daktarai nuleidžia rankas, pasako, kad jūs jau mirsite, jų širdies ritmas retėja, jie sako, broli Doni, iki pasimatymo kitoje pusėje. Ir jie užgesta kaip liepsnelė. Tai yra pozityvus išpažinimai prieš einant miegoti. Labai galingi. Jie tuo tiki. Atkreipkite dėmesį, tai ne vien tik lengvai patenka į pasamoninį protą, tačiau priimant teiginį miego būsenoje, jis galės toliau įtakoti pasamoninį protą ir miego metu. Teiginių kartojimas vos tik prabudus taipogi yra labai efektyvus, tačiau turi tik nedidelį šansą trunkantį budimo metu, tad pasistenki tuo pasinaudoti. Teiginius gali sustiprinti ir dienos metu užsirašydamas juos ant lipnių lapelių ir priklijuodamas juos namuose, tikiuosi, kad tai yra pats lipniausias lapelis visoje žinioje. Po to, kai mes tai išgirdome. Pasakysi, žmonės užmaršus. Tai ne užmaršumas. Tai yra priminimas pasąmoniai to, kuo mes esame. Aš išrinktasis, aš einu į paėmimą. Jis mano gydytojas, jis mano gelbėtojas, aprūpintojas. Teiginiai visados privalo būti kartojami. Pasiklausykite to, draugai. Esamuoju laiku. Ir turi būti trumpi. Pavyzdžiui, jaučiuosi visiškai sveikas arba esu mylimas. Aš tai išgyvensiu ir taip toliau. Dauguma žmonių suklysta darydami per ilgus teiginius, taipogi darydami jų daug ir labai panašių. Pasamoninis protas, nors labai galingas, taipogi yra ir paprastas tuo būdu, kuriuo suvokia dalykus ir yra lengvai supainiojimas. Dėl to išpažinimai privalo būti trumpi, vienareikšmiški ir nedidelio kiekio. Turėtų būti nedaugiau nei dešimt labai artimai susijusių teiginių. Čia bus tavo bėda. Sutalpinti viską į dešimtį. Jeigu žinai žodį, tada viskas bus gerai. Ačiū viešpatė. Trys aspektai padaro teiginius veiksmingesnius ir lemia jų poveikį, ar veiks ar neveiks. Tai tikėjimas, dėkingumas ir emocija. Tu privalai tikėti. Pasiklausykite, kad tavo troškimų objektas dabar yra čia. Aš žinau, kad jūs galvojat, kad tai peržengia ribas, tačiau toj pamatysite, ką reiškia peržengti ribas, kai brolis Brankamas pasakys čiut ne tą patį žodis į žodį. Privalai tikėti, kad tavo troškimo objektas dabar yra čia, jis iš tiesų yra ir paprasčiausiai laukia, kol galės pasireikšti tavo gyvenime. Kitas aspektas – dėkingumas. Visados jauskis dėkingu, kad jau gavai, ko prašiai ir jau mėgaujasi tuo troškimų objektu. Jeigu jums tai neprimena Abromo sėklos, tada aš jau iš vis nieko nebežinau. Dėkoti Dievui prieš gaunant, elgtis taip, lyg tai būtumėt pasveikę. Viešpatė pasigailėki mūsų, vaikai. Kitas aspektas – dėkingumas. Visados jauskis dėkingu, kad jau gavai, ko prašiai ir jau mėgaujasi tuo troškimu objektu. Emocija yra ypač galinga, nes jis skatina tavo vidinės vibracijos būseną. Galbūt net ir pats pradėsi drebėti ir kratyti šokinėti garbė. Tuo procesą padarydama greitesniu ir efektyvesniu, pajaus, koks esi laimingas, kad jau turi išpildytus troškimus. Brolis Branhamas sako, tavo teisinga protinė nuostata apie Dievo dangišką pažadą išpildys bet kurį pažadą. Dabar galbūt tu to netiki, tu sakai, na, mano tikėjimas silpnas, aš to neišpažinčiau. Neleisk velniui to žinoti. Aš džiaugiuosi, nes žinau, kad yra dalykai, kurių jis nežino. Tačiau kai kurie iš mūsų ilgalė žuviai viską jam pasakome, ar ne? Neleisk velniui to žinoti, visados sakyk. Visada sakyk, ką tu darai. Tu darai pozityvų teiginį išpažįsti. Tu sakai tai garsiai, tu sakai savo sielai, savo dvasiai, savo pasąmoniai. Aš turiu gerą tikėjimą. Atkreipkite dėmesį, tai yra trumpi, galingi, pilni dinamito jėgos užtaisai. Aš tikiu Dievu visa širdimi, aš turiu gerą tikėjimą. Matote, neišpažink to, kas sėtina su velniu. Ir kai tu priimi jį kaip savo gydytoją, daugiau niekados nesielk, lyg būtum sergantis ar neįgalus. Galbūt turėtume nusiųsti šias knygas Harvardo universitetui, žinios pamokslus universitetams. Tai padės žmonijai ir pagreitins progresą. Įsivaizduojate, Dievo pranašas prieš daugybę metų tai sakė. Dauguma iš tų dalykų, kuriuos pradžioje skaičiau, jie buvo atrasti prieš 10-15 metų, kai kurie tik tai prieš 5 metus. Pranašas suprato, broli Derelai, kad yra kažkas tokio, tu privalai padaryti savo išpažinimą pozityvų. Jie negavo pamokslų serijos kaip jūs dabar. Galbūt jie išgirdo tik tai vieną teiginį, vieną dalyką, Brahamo laikais. Daugiau niekados nesielk, lyg būtum sergantis ar neįgalus. Kaip tu tai gali padaryti? Jeigu vaikščiotum su lasda, arba su ramentu, arba vežimėlėje būtum, kaip tu gali elgtis, lyg tai nebūtum neįgaliuoju? kai iš tiesų negali net pajudėti. Kažkas turi tave prengti, išmaudyti. Tu elgiesi taip pasąmonėje, mintise ir lauki, kol tavo kūnas pasivys tavo pasąmonę. Tu pradedi kalbėti apie tai, kaip tai bus nuostabu, kai galėsi išbėgti lauko ir pabėgioti, nes Dievas tave išgydys Parduotuvėje pirkdamas batus sakyk, su šiais batais aš eisiu į bažnyčią. Ir meldžiu, kad viešpats man leistų sušokti kupiną šventosios dvasios šokį bažnyčioje, kai gyvybė atsiras mano kojose vėl. Žiūrėkite, daugiau niekados nesielk, lyg būtum sergantis ar neįgalus. Tikėk, kad esi išgydytas. Priimk jį jo žodyje. Pasiklausykite. Ir tada viskas, viskas baigta. Tai priklauso nuo Dievo, o ne nuo tavęs. Ir jeigu Dievas nesilaikys savo žodžio, jis yra melagis. Neverta tada juo pasitikėti, bet žinote ką, kodėl dažnai tai neveikia? Nes mes vis tai išlaikome savo sąmonėje. Aš tikiu, Biblija pasakė, pranašas pasakė, tačiau tas žmogus giliai viduje vis tiek išsigandęs. Mes bijome atiduoti naštas Dievui. Nuo altoriaus parsinešame vėl su savimi tas pačias naštas, kurias atidavėme. Bet jeigu tu atiduosi tai pasąmonės lygmenį, sakysi, aš ruošiuosi būti išlaisvintu, aš ruošiuosi, mano vaikai bus išgelbėti, kaip aš jums jau ir sakiau, nupirkite Biblijas jiems ir vardus užrašykite jų. Šlovė Dievui ir tikėkite Dievu. Matot, būtent dėl to aš norėjau įspėti velnę. Kai nagrinėjau visą tai, aš žinojau. Sakau, vargšelis šetonas, jis bus mirtinai sumuštas. Žiūrėkite, pranašas pasakė, jūs tikite, kad esate išgelbėti, elgitės kaip išgelbėti, sakote, kad esate išgelbėti, jūs bendraujate su tokiais, kurie yra išgelbėti ir tai sukuria, išdirba, išgelbėjimą. Ar tai tiesa? Ir tas pats įvyks su dieviškuoju išgydymu. Jūs tikite, kad esate išgydyti, jūs elgitės, lyg jis jūs išgydė, Jūs sakote, kad esate išgydyti, o jis yra jūsų išpažinimo vyriausiasis kunigas, kad padarytų gerų viską, ką jūs išpažįstate, kad jis jau padarė. Leiskite kitą perskaityti. Dabar nulenkite galvas. Tai protinis nervingumas. Moteris klausia, ar, ar, ar turėčiau tikėti, kai visados jaučiuosi lyg mirštanti? Matote, tu turi tikėti, nežiūrinti nieką. Niekada nesikliaukite jausmu, pasikliaukite tikėjimu. Štai kur yra trūkumas, brangioji sesė, aš noriu, kad tu būtum sveika. Tai yra protinis, neramumas pastovus, tu tiesiog turi kartoti. Ačiū viešpatie už mano išgydymą. Ačiū viešpatie. Kaip jautiesi? Nuostabiai. Ačiū Dievui už mano išgydymą. Ar jūs matote, ką jis duoda žmonėms, Brahamas? Čia yra ta vieta, kurioje jūs turite peržengti per kliūtis, tai yra kova. Prieš pasiekiant pergalę turi kovoti. Kartais blogio dvasios nori užsilikti, tai palikta žmonių tikėjimui. Būdamos Dievo akivaizdoje, jos turi apleisti žmogų, tai tiesa, bet kai jos išeina, jos vis tiek sugrįž. Jei pacientas gali turėti pakankamai tikėjimo, kad pats išvarytų dvasę lauk, tada tai daug geriau. Dar kelias minutės. Prašau. Dabar, ponė, eidamas, eik džiūgaudamas, eik, būk laimingas, visą dieną gėdo giesmės. Net jei šis vyras būtų turėjęs tokį auglį kaip kibiras. Tame nėra jokio skirtumo. Brolis Brahmas nepasakė, kad jis buvo geras giesmininkas, jis pasakė, gėdo, kodėl? Nes tame kažkas lypi, melodija širdyje. Tai pakeičia atmosferą, kurioje žmogus gyvens. Kodėl pranašas mato šį žmogų? Jis mato, kad jam reikia to, kad jis išlaikytų savo tikėjimą. Eik džiugaudamas, eik būk laimingas, visą dieną gėdo gesmės, paklausykite. Tu esi to ramaus būdo žmogus. Tai tave šiek tiek žeisto ateityje. Eiki, Ir tiesiog pradė gėdodamas giesmės ir džiugaudamas. Jis nepasakė, jeigu tu jausiesi taip. Pasakė tiesiog džiugau. Garbė. Liūdydamas apie savo išgydymą, atkreipkite dėmesį. Tai tave paliks. Dar nepaliko. Tebėra. Dievo angelo akivaizdoje ta liga. Ji nepaliko to žmogaus. Tačiau brolis Brakamas sako tam žmogui, ką daryti, kad tai paliktų jį gėdo giesmes, būk džiaugsmingas. Be jokios abejonės Dievas nori pamokyti tą žmogų to, kas jam padės visą likusį gyvenimą, jeigu jis tai išmoks. Kodėl? Pranašas pamatė jo temperamentą, koks jis buvo, gilus mąstytojas. Šis atskirimas vyko daugelį šimtų kartų žmonėms skirtingiems, nes žmonės turėjo panašų charakterį, panašų būdą, jis tai kartodavo jiems. Tavo problema žarnynė, tavo problema burnoje, tai tave vargina vakaro metu. Tas negerai, tu gilus mąstytojas, tu visados peržengi per tiltus, jų dar neprieėjęs. Žinau, žinutę, kodėl jis visą tai kartojo? Šis vyras, jeigu jis pasiklausys to, jis gaus kažką, su kuo jis galės išeiti per tas duris ir jo gyvenimas nebebus daugiau toks pat kaip anksčiau. Šetonas galėjo pasakyti, žiūrėk, tavęs neišgydė, ta vyra prieš tave per akimirką išgydė. Kodėl tavęs dievas neišgydė? Tas vyras gavo raktą, kuris bus veiksmingas visą likusį jo gyvenimą. Nesupraskite manęs klaidingai, bet aš geriau būčiau kaip šis vyras, o ne kaip tas, kurį išgydė Dievo angelas per akimirką. O, šlovė, kuris nieko neišmoko, tik buvo išgydytas per akimirką. Aš noriu išmokti nugalėti kasdien, aš noriu išmokti, kaip aš turiu elgtis su savimi kasdien. Dar dvi citatos ir baigsime. Atsistokite. Atsistokite. Dabar eik džiugaudama, ponė, būk laiminga, tokia laiminga, kokia tik gali būti, gėdodama giesmes ir šlovindama Dievą atkreipkite dėmesį, tu pasveiksi. Ji dar nėra pasveikusi, bet jeigu tu padarysi, ką aš tau sakau, tu pasveiksi. Žiūrėkite vėl. Dabar eik džiaugudamas, visi, kai paliksite šią vietą, jei esate išgydyti, elkitės lik išgydyti. Jei tuo tikite, elkitės lik esate išgydyti. Eikite sakydami, ačiū viešpatie. Tai užbaigtas darbas. Tai padaryta. Kas? Pozityvus teiginys. Kodėl? Pasąmonė, įsivaizduokite, tie žmonės daugybę metų sirgo. Metų metais jų pasąmonė priprato prie lygos. Kai kurie iš jūsų buvote tokie depresuoti. Jūsų pasąmonė mano, kad tai yra normalu būti depresijoje. Jūs buvote nusivylęs, išvargęs, pervargęs, jūs padarėte tai savo gyvenimo normą. Šį vakarą esu čia, kad pasakyčiau, kad tai nėra normalu. Parodykite man kur nors Biblijoje ar žinioje, kur tai yra normalu Dievo vaikui neturėti ramybės, kuri peržengia supratimą, džiaugsmą, neapsakomą pilną šlovės. Leiskite perskaityti vieną rašto vietą, mes ties ją pradėsime rytoj ryte. Pasiklausykite, ką Paulius parašė šiam broliui Filemonui. Štai kur galinga rašto vieta. Tai taip galinga reikšmė šių žodžių. Aš niekados negirdėjau pats, kad kas nors apie tai žinioje pamokslautų. Aš kai perskaičiau tai šią savaitę, sakau viešpatė, kaip kažkas tokio galingo galėjo slipėti tokioje vietoje, kurioje niekada nepastebėjau to. Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio esančio tavyje, Kristuje Jėzuje. Tavo dalyvavimas, angliškai komunikacija, ryšys, bendravimas, tikėjime taptų veiksmingas Taigi tavo tikėjimas netaps veiksmingų tiesiog, kai tu melsiesi už kažką, bet per pažinimą visokio gėrio esančio tavyje, Kristoje Jėzuje. Ką tai padaro? Jeigu Jėzus pažiūrėjo į žodį, perskaitė atitinkamą vietą susietą su juo ir tai davė jam tikėjimą, ką tai padarys jums, kai jūs save atrasite žodyje? Tai apeina protą, nusileidžia į vidų, į gelmę ir šis viduje sako, aš išgelbėtas, aš išpirktas, aš jo, o jis mano. Aleliuja Dievui. Aleliuja. Tada tavo tikėjimas, dalyvavimas tikėjime tampa veiksmingas, degantis. Kaip? Per pažinimą, išpažinimą, nes jis yra tavo išpažinimo, vyriausiasis kunigas. Visokio gėrio pažinimą esančio tavyje. Palenkime galvas, draugė. Viešpate Jėzau, aš tikiuosi, kad jiems to nebuvo per daug, kaip vienam vakarui. Viešpate Dieve, aš noriu būti, aš noriu būti kitokiu žmogumi. Viešpatė, daugybę metų aš bandžiau stebėti savo kalbėjimą, tačiau aš nesustabdžiau mąstymo. Mano mąstymas buvo negatyvus, aš buvau nusivylęs. Skirtingos pozicijos, kuriuose aš buvau per daugybę metų, rodos kiekviename mano gyvenimo posūkyje. Kai aš pamačiau vienybę, o ne trejybę, dievybės, mano tėvai to nematė, aš ir Haris tai pamatėme, mūsų atmetė. Mūsų šeima atstumė mus ir metų metais nenorėjo nieko bendro su mumis turėti. Tada mes pasikrikštėjome Jėzaus Kristaus vardu. Tada mes atėjome į žinę, mes vėl buvome atmesti Viešpatė, tada aš atėjau į žinę ir daugybę metų tu man leidai joje būti, o žmonės mane, kad aš buvau toks nuostabus. Ir tada tu norėjai, kad aš pamokslaučiau dalykus, kurių jie nemėgo. Ir vėlgi aš buvau atmestas. Viešpatie, visi šie dalykai, jie veikia mūsų nenaudai. Savo pasąmonėje mes kaupiame tai, aš atmestas, manęs nemylė, Aš nekenčiamas, niekas manęs iš tiesų nemėgsta, žmonės mane mėgsta už tai, ką gali iš manęs gauti. Viešpatė, aš niekados nekartojau tų dalykų, bet tai buvo mano mintise, mano viduje. Aš prašau, kad tu atleistumėj man už tuos dalykus, nes tai netiesa. Aš dėkoju tau viešpatė. Aš dėkoju už šią tiesą. Aš suvokiu, kad aš už tai būsiu kritikuojamas, bet aš tiek daug gavau laiškų, žinučių, Tiek daug išlaisvinimų jau yra žmonės liudyje. Aš džiaugiuosi ir pamokslausiu tai vėl ir vėl ir vėl, nes aš tikiu, kad tai pakeis mus viešpatė. Tai keičia mus dabar. Aš dėkoju tau už tai. Padėk man, viešpatė, padėk man, kad aš galėčiau turėti sveiką protą. Sveiką protą. Akivaizdu, kodėl Petras pasakė, susijuoskite savo proto strėnas. Strėnas tai yra ta dalis, iš kurios vaikai kyla – gyvybės davimo gebėjimas. Kodėl jis tai pasakė, kad tai buvo mūsų protas? Susijuoskite proto strėnas. Aš prisimenu, išėjimo knygoje, kai skaičiau, kai vyko pirmasis išėjimas, jiems buvo įsakyta valgyti avinėlį, taipogi susijuosti strėnas, kad jie galėtų išvykti, išeiti. Taigi tame yra paralelė viešpatė. Mes valgome avinėlį, atvertą valandos žodį. Mes girdime įsakymą, susijuoskite, protos trenas taipogi. Mąstykite apie mane, apie tai, kas dorovinga, tyra. Mąstykite apie šiuos dalykus. Padėki mums viešpatė Jėzau. Nuo pradžios iki galo, tie, kurie transliuoja, kurie klausosi archyvų, viešpatė padėki kiekvienam aš meldžiu. Padėki, kad žiūrėtume giliai į savo vidų. Mes neturime patvirtinto pranašo žemėje šiandieną. Kad jis pažiūrėtų į mūsų širdis, atskirtų ir pasakytų, tu buvai vaikas, tau nutiko vaikystėje tas. Bet mes turime Dievo žodį, kuris tebėra minčių atskirėjas. Netgi elektroniniuose laiškuose viešpatė, aš tai matau, aš žinau, kad tu darai tą patį, apibūdini žmonių gyvenimus. Pasakai, kas nutiko jiems, kai jie buvo vaikai. Žmonės liudyja. Tu rodai mums savo didybę, Ne kad kažkoks žmogus gautų šlovę ir garbę, bet kad tau jį visa atitektų šlovė. Viešpatė, kalbėki mums, padėki mums, tėve. Suteiki tai viešpatė Dieve Jėzaus vardu. Ačiū viešpatė. Jūs mylite jį? Ar jūs tikite tuo, ką laikote veiksmingu? Brolis Brankamas tai įvardėjo taip. Žmogus gali ateiti į šį pastatą šį vakarą, 1956-aisiais į šį pastatą gali ateiti sveikas, visiškai nesirgti, bet pradės mąstyti, kad jis serga ir jie turės jį išnešti iš pastato, iš susirinkimo. Jis pasakė, dėl atmosferos, kurioje tu gyveni. Įsivaizduojate, žmogus gali susirgti ir jį reikės išnešti iš susirinkimo vien dėl mąstymo. Dabar apsukime tai iš kitos pusės. Jeigu žmogus taip stipriai sirgo, kai jis oh, atėjo, o Dieve, oh, o aš taip sergu, aš negaliu. Bet jeigu jie pradės mąstyti, bet tai nuostabi vieta, kurioje aš galiu pasveikti. Viešpats yra čia, jis mano gydytojas, aprūpintojas. Galbūt juos įnešė, tačiau išeis jie patys. Šlovė Dievui. Kodėl? Atmosfera. Šlovinkite viešpati. Brolis Derelas, Deividas ir kiti šventieji iš bažnyčios išvyksta rytoj į kelionę. Norėtume už juos pasimelsti, kad viešpats tiesiog vyktų su jais ir padėtų jiems. Jie vyksta į Nikaragvą. Norime tiesiog pasimelsti, kad viešpats padėtų tiems, kurie vyks su jais brolis Denis jiems vertėjaus, brolis Derelas ir Deivadas pamokslaus. Tiesiog norime paprašyti Dievo. Viešpadė Jėzau, tu jau žinai poreikį tų jaunų žmonių prieš jiems išvykstant iš šio miesto oro uosto. Tėve Dieve, aš pakankamai gerai žinau šių brolių širdis, kad suprasčiau, kad jie nevyksta dėl jokios kitos priežasties, kaip tik tarnauti Dievo karalystiai. Viešpate Jėzau, te tu veiksi jų tarpe. Šetonas tiek daug nori pasiūlyti skirtingų dalykų mūsų jaunimui, ar Happy Valley, ar Nikaraguoje, ar kitur. Aš meldžiu, kad tu veiktum jų širdise, Pate broli Derelą Davidą, jie tarnaus 12 susirinkimų. Te Dievo dvasia suteiks jiems žodžius, šešis tarnavimus kiekvienam. Aš meldžiu, kad jie atrastų Kristaus protą kiekvienam susirinkimui, te šventojo dvasia juos ves. Dangiškasis tėve, padėk broliui Deniui vertėjaujant, te Dievo dvasia tiesiog veiks jame, kai jis vertėjaus. Tai jis bus greitas, te protas bus aštrus, Tai jis galės pagauti žodžius mintis Dieve. Jėzaus Kristaus vardu vyki su jais. Duok jiems malonę. Stebėk juos, kol jie ten bus, išsaugok juos nuo pavojų kelyje. Maistas, gėrimas, visa tai. Te sugrįžtų jie namo saugus, viešpatė Dieve. Te amžinybės verti dalykai būna nuveikti ten. Mes nesiekėme patys to, mes nenorime ten įtvirtinti doktrinos, ar pačių savęs nenorime ten įtvirtinti, mes norime įtvirtinti Dievo karalystę žmonių širdise, vyki jų prieš akiją. Jėzaus vardu. Suteikitai viešpatė Dieve. Amen. Ačiū viešpatė Dieve. Ačiū viešpatė Dieve.